Kabe'de hacılar huder Allah Yer gök inim inim iniler Allah Melekler defterini yeniler Allah İzin ver de Kabe'ni görelim Allah İzin ver de yolunda ölelim Allah Göster cemalini görelim Allah Kabe'nin Batısı yeşil Allah Gün doğmadan aşır Allah Hepimizi Kabe'ne çağır Allah İzin ver de Kabe'ni görelim Allah İzin ver de yolda ölelim Allah Göster cemalini görelim Allah Kabe'nin yolları taşlıdır Allah Hacıların gözleri yaşlıdır Allah Dervişlerin ciğeri ateşlidir Allah İzin ver de Kabe'ni görelim Allah İzin ver de yolunda ölelim Allah Göster cemalini görelim Allah İzin ver de yolunda ölelim Allah Göster cemalini görelim Allah